eta asulak eta sara ipatzen baitugu, sarako idazleen biltzajean, Euskal Elkargoaren sortzea eta Euskararen geroa deitu liburua, orkestu du Euskal Zaindiak, eta gurekin, orkaz mintzatzeko, batitu koioz, Euskararen Akademiako jagon, eh, sailaren burua, egunon? Egunon. Beraz, jamek eh, dugu, 2006 eh, ondajean, elkargoaren sortzearen eh, bezpera zen, jagon jardunaldiak izan ziren. Horren bilduma bat da, liburua, hori gaiten alda? Bai, uh, azteko erandezagun, urtero eskoazen diak jagon jardunaldia atolatzen duela, eta hautatu zuen orduan 2006 eta amaseian, bai honan egitea, eh, Eskoal Konfederazioarekin batera, egia da, orduan eh, espero genuen, uh, eh, esperantzan ginen uh, eh, eskualekargo berri horren sortzearekin. Mm. Baina ez, ez da bilduma bat uh, itzezitz ez dira? Ez, ez, uh, bakotsa libre izan da, idazteko nahi zuen bezala, orduan batzuek luzatu dute beren itzaldia eta beste batzuek ez. Orduan ez dakit, uh, laster behar bat uh, eh, presentatzen ditut bai, uh, idazleak. Uh, lehena argitxu itxandi, eh, argitxu zuzenbidean doktorea da, eta aztertu zituen zoin ziren uh, oraingo uh, legezko kuadroan zoin ziren aukerak uh, zat, eta erandezagun eh, eskualdu, e, etako, parka, parkatu eh, frantziako hizkuntzentako. Eta biziki interesgarria da, nik nire aldetik az, aztertu nuen gehiago eskoaren korpusa, korpusa da hizkuntza bera, ze, ze, ze egiten den, eta bereziki e, eskoararen kasuan, eskoatzen diak ze egin zuen, Ondotik uh, eh, Eskoal Konfederazioak uh, zerbait eh, idatzi du, uh, zoin ziren eronkak, oaiko eronkak, hizkuntza politikaren eronkak. Geo Ordunko eskualaren akunde publikoko lendakaria Matio Bergeke zerbait idatzi du, bizik interregaria. Mm -hmm. Ondotik Aliande orduan zu, zuberoako hori alkorgoko Euskara arduraduna zen, Eh? Oai badakit uh, ari dela eskual elkagoan ere uh, eh, eskuala batzordean. Eta burratzeko, uh, eh, Charles Bide gainek artikulu aski luze bat idatzi du uh, zaindiak... Orduan, proposatu zion garapen kontsua mhm. artikulu bat. Eta hau da, Eta artikulo hori baliatu du itzaldian orduan 2000 eh, eta amaseian eh, aritzeko. Mhm. Horik dira eh, bu, Bukaeran parkatu. Bai. Uh, eta Eskoat Konfederazioak adierazpena egin zuten eh, Eskoatagoari eta hiru gauza kantatzen zituzten, eta eran behar dut, uh, erabatez edo bestez, eh, hir, hiruak uh, gauzatu direla. Mm ditugu beraz, zoin diren uh, ekarpena egin dutenak. liburuaren helburua ora, itzaunditan, zer litzateke? Litzateke, oaiko ego, egoera, eh? iparaldean biztata, ipar eskualerian egoera, azaltzeko, eta ere eh, geroari soeginez, eh, zoin diren, zoin izan daitezken uh, eronkak eta aukerak. Mm Izkuntza politika, ba, justuki, haipaden zagoen. Eh, Izkuntza, hortan ari da. Bai. Justuki, EEP, Euskararen erakunde publikoa, sortu zen 2006-an, Euskara politika bat plantan ezartzeko xedez, amak urte berantago, ama bi urte berantago, zer gaiten alda, ez dela aski izan? Ez dela aski izan ez dakitola eran behar dugu, badira beti orduan, eh? istoia hori, basoa betea, erdi betea, erdi hutsik, Eh, eh, bakotsak eranen eh, du nahi duena, nik eranen nuke alere uh, aitzinamendu handiak izan direla, bereziki dakigun bezala irakaskuntzan, eh, eskararen eta eskarazko irakaskuntzan, hortan egia da urrats aniz egin direla, eta hori uh, nik uh, azpimaratzen dut. Gero, ba, eh, inkesta soziolinguistikoek eraiten dute, alere, adibidez, e, eh, e, eh, libidunen eunekoa, apartzen ari dela oraino, orduan bai, gazte, e, balean egia da, orduan ezagutza hori handitzen dela, beriz, Handitzen, bai, bena badakigu ere, erabilera apalago dela, uh, eh, eh, bela naudi hoietan, beraz, uh, uh, mm. <laughs> lan badugula hoi argia da. Mm. mm, mm. Bai, ala, baso erdi utxik ikusten alda, ala ere. Euskal Elkargoa sortzeak eh, baso hori betetzen eh, laguntzen aldo Be, ikasten eh, da eh, Betetzen ez dakit, bena uste dut uh, gehiago emaiten aldutela eta bai edanen dugula hobe izanen dela. Euskal Elkargoaren sortzea eta Euskararen geroa deitu liburua aurkezten du Euskal Zaindiak. Batitu koioz Euskal Zaindiko jagon saileko burua gurekin zira, segitzen dugu liburu hortaz mintzatzen. Elkargoa hizkuntza politikan, zela, aintzindari naturala da? Eh, ez dakit, eh, <laughs> sortzen eh, sortua da, baina <laughs> hasten da, eh? nik eran dudan bezala nonbait artikulu batean, hasi batzuk lurean daude eta fruituak geroko bena. Egia da, eskual erkargoak parada baduela izkontza politika indar bat, indartsuago bat eramaiteko. 2006ko azaroan eh, jagon eh, jardunaldi horietan aterazen eh, bukaerako testuan. Aipatzen zen punduetarik bat zen Euskarari nola izaera ofiziala aitortzea bai, hori aipatzen zen. Bai. Zer litzateke ba, frantziako konstituzioa hartzen bari badugu kondutan, e, badakigu ara betiko arazo dela ba, republikaren hizkuntza frantzesa dela, nola baiteko ofizialtasun bat zer izaiten aliteke, nola asmatzen alginuke? Adibide batzuk bat ditugu, eh? Bretañan eh, eskualdeak, eh, Kortxikan eh, kolektibitateak eta Ipar-Kataluniak departamentuak testu bat bozkatu zuten ezberdina, Ordoan bai zentako ez, omen entzun dut, uh, apirilaren amalauean ez da hurrun bozkatuko dutela zerbait, Han bat hobe, uh, eh, eskual erkagoak ez du uh, konstituzioa eldatzen ahal. Mm Baina badakigu, uh, aski azkenean libre garela mintzatzeko, euskara indartzeko, euskara edatzeko uh, ba, gure mundu osoan, gure mundu tipi osoan. Eta hau, ez da, ez dakit Parisen... Eh, afera edo gure afera da lehenik. Mm. Oficialtasuna zer izaiten aiteke, eh, horako mm, deklarazio simboliko bat edo? Eh, deklarazio simboliko bat, biztan da, bena alere nik uste dut e, simboliko izanik ere importanta izanen dela, erakutsiko du bai eskualdunei, bena bai ere ipara eskualeriko biztan lehi denei, Euskara eh, zerbait eh, dela, eh, ebenko hizkuntza dela eta biziko dela guk nahi baituku bizi dadin. Hmm, praktikan nola irudika E, ofizialtasun bat e, simbolika zaratago e, eguneroko eh, eh, eh, adibidez eskual elkargoak ez dakizumat eskumen baditu euskara xarrazten baitu serioski eran nahi du nula eran elebitasun e, orekatu bat gauzatzen balin badu urrats handi bat izanen dela Baina uh, hori ere gertatzen dugu dena uh, elkargoei, kolektibitateei, baina lehen lana da gurea, uh, eskualdunen lana da euskara bizi Eh, elkargoak orai urte bat, eta huilabete hilabete eh, bat ditu eginak, piskabat gehiago, are, ama iru hilabete. Mhm. Eh, pentsatu bezala, lehen urtean Euskararen eskumena hartu zuen bere gain, eta Euskararen erakunde publikoan ezartzen duen dirua ere eh, nabajamen igantzuen, emendatu zuen, lehen urtea esperantzen einekoa izan da? Uh, bai, eh, <laughs> nik lan egindu lau urtez departamentuan, izan izan eh, izkuntza politikako lehen karguduna, orduan badakit zer den, luzea dela, eta boskatzen balin badute, orduan amalauean izkuntza politika proietu bat, eta aitormen hori egiten balin badute, Ba, urras bat izanen dela, urte batez eh, eh, nik eranen nuke hola balin bada, eta biztan da aurrekondu serios bat balin bada, eh, hori eranion uh, nuizen nu hasteleenean etxagarairi, ez da bakarik emaitea orduan eperi uh, sortziun eta irurgoi mila euro, baina bai ere uh, aurrekondu propio bat ukaitea bere hizkuntza propioetan aritzeko. Mhm. Mhm. Mm Eta, er, aipatu dugun eh, hizkuntza politika bozkatko dena aldu asteetan, bada esperantza berezirik horren inguruan? ikusiko, bai, bai, <laughs> eh, uste dut uh, uh, gehiago eginen dutela hori nahi ala ez, departamenduak, estatuak eta eskualduak beren mugak erakutsi dituzte eta EEPek ere. Ez dut bastetuko egiten duten lana, baina uste dut eskual erkagoak zerbait ekariko duela. Esperimentatzeko likua izan daitekela elkargoa, hori liburuana agertzen den ba, adierazpenan, e, Euskal Zaindiak eta Euskal Konfedera operazioak egin zuten adirazpenan aipatzen da esperimentazio bat uh, zer gana iluke horrek? Eh, adibide bat badugu, jadanik uh, badakizu murgitze eredua zela nula eran txeaskaren ezaugaria, baina orain uh, xare publikoan eta bai ere xare katolikoan edatzen ari da bederen ama eskoletan. Orduan, hau da uh, esperimentazio horren adibide bat. Oai, uh, beste izendapen bat asmatu dute, uste dut gauza berdina dela, desberdin zerako eskubidea, orduan, lehen aipatzen zuten esperimentaziorako parkatu eskubidea, oai, desberdin zerako eskubidea, gauza bera dela, eran nahi du, ba, guk lan egin behar dugula. Ba, gaia zintesa dutu denak, beraz, eh, zure liburua ah, atxemanen du, Euskal Elkargoaren sortzea eta Euskararen geroa, eh, hainbat ekarpenez osatua. Aipatuztu gontzak bait, eh, jagon eh, saileko burua zirela, jagon sailak du hori bultzatzen. Eh, aipatzen alde guzuz, zer den hori? Bai, orduan, enxuazan diak bi sail bat ditu, eh, iker saila, iker sailak sortzen ditu, e, ekoitzen ditu, perkatu gramatikak, iztegiak, eh, atlasa eta bar, eta bar. Aldiz... Eh, jagon eh, saila, sumeago da, baina bere lana da Euskara bultzatzea, defendatzea, Eh, begiratzea eta abar. Eh. Hau da, jagon eh, aditza eh, omen bizkaikoa dela eta erran du begiratzea zaintzea. Horako zerbait. Ederki, nuna txemaiten alda, liburua? E, e elkaren liburu dendan, adibidez, liburu dendan bai. Ederki. E, eh, Batxituko ioz, azteko mil gure ganat goizuntan, Euskal Elkargoaren sortzea eta Euskararen geroa e, liburua plazaratzen duzula. E, du edo, duela Euskal Zaindiak, e, dugu. Mil esker, pasa egunan? Mil esker zuri,